الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, rejeni kwa Mwenyezi Mungu, mwache madhambi yenu, mrejee kweli kweli kwa ikhlasi. Asa Mola wenu mlezi akakufutieni maovu yenu na akakutieni peponi kwenye kupita mito chini ya majumba yake na miti yake. Siku watakayo inyanyua mwenyezi mungu hadhi ya nabii na walioamini pamoja naye. Nuru yao hao itakuwa inakwenda mbele yao, nayo na itakuwa kuliani mwao, nao watakuwa wakisema kwa kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Ewe Bwana wetu, mwenye kumiliki mambo yetu, tutimizie nuru yetu mpaka tuongoke kufikia peponi na tusamehe dhambi zetu. Hakika wewe ni mtimilivu wa uweza juu ya kila kitu. Ewe nabii, pambana kwa jihadi na hao waliotangaza ukafiri wao kwa kila unachokimiliki, nguvu na hoja, na kuwa mkali juu ya makundi yote mawili hayo katika jihadi yako. Na makazi ya hao ni jehanamu na marejeo maovu ni hayo marejeo yao. Mwenyezi Mungu ametaja hali ya ajabu inayojulikana kuwa ni hali zinazofanana kwa wanaokufuru Nayo ni hali ya mke wa Nuhu na mke wa Luti. Hao walikuwa chini ya ulinzi wa waja wawili katika waja wema. Nao wakawahuni kwa kupanga njama dhidi yao na kufichua siri zao kwenda wambia kaumu zao. Na waja wema wawili hawakuweza kuwakinga wake zao kwa lolote katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na wakaambiwa hao wake wawili walipoangamizwa, ingieni motoni pamoja na wanaoingia. Na mwenyezi mungu amepiga mfano kwa waumini kisa cha mke Firauni aliposema, Mwana wangu mlezi, nijenge kwako nyumba karibu na rehema yako peponi, na uniokoe na utawala wa Firauni na vitendo vyake vilivyopita mipaka katika dhulma, na uniokoe na kaumu ya wanaofanya uadui. Na mwenyezi mungu amewapigia waumini mfano wa Mariamu binti wa Imrani, ambaye amehifadhi utupu wake tukampulizia humo katika roho yetu akashika mimba ya Isa na yeye akayasadiki maneno ya Mwenyezi Mungu nayo ni amri zake na makatazo yake na vitabu vilivyoteremshwa juu ya mitume wake na yeye alikuwa miongoni mwa idadi waliodumu juu ya utiifu wa Mwenyezi Mungu huku kupuliziwa Mariamu roho ya Mwenyezi Mungu sikiroja kwani wanadamu wote wamepuliziwa kadhalika. Soma surati al-Hijr aya 28 hadi 29 inaposimuliwa alipombwa mtu na akapuliziwa kutokana na roho ya Mwenyezi Mungu.